Die Heere het vir Mooses gesê, Je moet die tempel tent opslaan op die eerste dag van die eerste maand. Dit is die tent waar ik aan die Israëlieten verskyn. Je moet die kus waarin die tien geboeien moet komen, en die tent neerzet, achter die gordijn. Je moet die tafel brengen en alles rechtzet wat daarbij moet wees. Je moet ook die lampstander brengen en die lampen aansteek. Je moet die gouden wierook altaar voor die kist sit waarin die tien geboeien is en je moet die gordijn ophang in die ingang van die tempeltent. Je moet die brandoffer altaar neerzet voor die tempeltent, die tent waar ik aan jullie verskyn. Je moet die waskotel neerzet tussen die tent waar ik aan jullie verskyn en hier die altaar, en je moet water in die waskotel gooi. Je moet die oopstuk grond rondom die tent te maak en je moet die gordijn ophang bij die ingang naar die oopstuk grond. Je moet die salf olie neem en je moet die tempel tent daarmee salf. Salf ook alles wat daarin is, wij die tent en alles wat daarbij moet wees. Die tent zal dan gewij wees, salf ook die brandoffer altaar en alles wat daarbij moet wees. Je moet die altaar wij, dan zal dit ook gewij wees. Je moet die waskotel en die voetstuk salf in dit ook wij. Je moet vrouw Aaron en sy seens nader breng na die ingang van die tent waar ik aan jullie verskyn. Je moet hulle met water was. Je moet voor Aaron die gewijde kleren aantrek. Dan moet jy homself en omwij, zodat hij mijn priester kan wees. Je moet sy seens ook nader brengen en jy moet die rokke vir hulle aantrek. Salf hulle dan soos jy hulle pa gesalf het, so dat hulle my priesters kan wees. Je moet hulle salf, dan zal hulle en hulle nageslag altijd mijn priesters wees. Mooses het alles gedoen, precies soos die Heere vir hom gesê het. Hulle het die tempel tent opgeslaan op die eerste dag van die eerste maand van die tweede jaar nadat die Israëlieten uit Egypte weggegaan het. Mooses het die tempel tent opgeslaan, hy het die voetstukken neergezet, die ramen en die palen reg opgezet en die dwarspalen vastgemaakt. Hij het die seil oor die tempel tent gezet en hy het die ander seil boor gezet. Dit was soos die Heere vir Mooses gesê het, hy het die tien geboeien geneem en hy het dit in die kus gezet. Hij het die draadpale dier die ringe gesteek en hy het die deksel op die kus gesit. Toe het Mooses die kus in die tempeltent gebring en die gordijn opgehang. Die kus waarin die tien geboeie is, was toe achter die gordijn. Dit was soos die Heere vir Mooses gesê het. Mooses het die tafel gesit in die tent waar die Heere aan hulle verskyn. Die tafel was in die noorde kant van die tempeltent voor die gordijn. Hij het toe die offerbrood daarop neergesit voor die Heere, soos die Heere vir hom gesê het. Mooses het die lampstander neergezet in die tent waar die Heere aan hulle verskyn, by die tafel, in die syde kant van die tempeltent. Toe het hy die lampe aangesteek voor die Heere, soos die Heere vir hom gesê het. Hy het die gouden wierook altaar neergezet in die tent waar die Heere aan hulle verskyn. Die altaar was voor die gordijn, toe het hy die wierook op die altaar aan die brand gesteek, soos die Heere vir hom gesê het. Hij het die gordijn in die ingang van die tempeltent opgehang. Hij het die brandoffer altaar neergezet bij die ingang van die tempeltent, die tent waar die Heere aan hulle verskyn. Mooses het op die altaar brandoffers en koringoffers gebring, soos die Heere vir hom gesê het. Hy het die waskotel neergezet tussen die tent waar die Heere aan hulle verskyn en die altaar. Hij het water daarin gegooid om te was. Moeses, Aaron en sy seens het hulle hande en voete daarin gewas wanneer hulle gegaan het na die tent waar die Heere aan hulle verskyn en ook wanneer hulle nader gegaan het na die altaar. Dit was soos die Heere vir Mooses gesê het. Mooses het die gordijne gehang om die oopstuk grond rondom die tempeltent en die altaar, en hij het die gordijn gehang in die ingang na die oopstuk grond. So het Mooses al die werk klaargemaak. Een wolk het gehang oor die tent waar die Heere aan hulle verskyn, en die lucht wat om die Heere, die koning, een Spanjerij verskynt, was in die tempeltent. Moeses kon niet ingaan in die tent waar die Heere aan hulle verskyn nie, want die wolk het oor die tent geblij. Die lucht wat om die Heere, die koning, is, was in die tempeltent. Elke maal wanneer die wolk weggegaan het van die tempeltent, dan het die Israëlieten verder gegaan. Maar wanneer die wolk oor die tempel tent geblij het, dan het die mensen niet verder gegaan nie. Hulle het daar geblij totdat die wolk weggegaan het. Die wolk van die Heere was in die dag oor die tempel tent, en in die nacht was dit een vier. Al die Israëlieten het dit gezien, hoe al waar hulle gegaan het.